yetmish to'qqizinchi o'gdilmishning o'dg'irmishning tushiga tabir baganligi aytiladi o'gdilmish javob berib dedi bu tush nait yaxshi tushdir foydasi bak ko'p nima uchun o'zingga nomuvofiq tabir bersan tush tabirga qarab mangadu ay ah oq ko'ngil o'rlash hamma tushda qadrlik bo'lish belgisidir kishi o'rliginicha ulug'liqqa ega bo'ladi tushdi qancha o'rilsa baxt davlati shuncha ziyoda bo'ladi qadr qimmatga yuz obro'yga ega bo'ladi baxt shot bilan o'rligandek o'rlaydi ulug'liq bilan aldi nomi mashhur bo'ladi bu so'zga munu so'z dalil oladi tush o'rguchi tushni yaxshi o'rigan tushdiki shota azizlikning belgisidir baldoqmi baldoq ko'tarilish qadrlik bo'lishning alomatidir qancha ko'tarilsa shunchalik qadr qimmat topadi dunyo meli va baxt davlatga ega bo'ladi idishdik suvni elib ichganliging hayot asosingning uzun bo'ladiganligidir uchib osmonga ko'tarilib o'rlaganliging nima tilasang xudo tilakingni beradiganligi